kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani kaze mu makuru twabateguriye kuri no mutaga wo kuno musi w'Imana w'igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu nyene umwaka w'ibihumbi 2021 ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Mucho mu burya mu batunganya umugambwe utarusanzwe uherutsemo ntibarimwo kuko ikoraniro ry'umugambwe muri komine rizamwo abagize komite y'umugambwe muri komine abo bantu ntibarimo uwo nurongoye umugambwe w'abadasigana iprona akurira inkoni ku gishitsi abanywanyi bo mugambwe bavuga ko batavuga rumwe na leta bamwandikiye urwandiko bamusaba kuzokwitabira amakoraniro y'uwo mugambwe mu ntara ya Muyinga abanyagihugu bo muri bo muri ntara baradendebukiwe mu bijanye no gukingira umugera wa coronavirus virusi uramatari w'iyo ntara agasaba abarongoye kurushiriza kwikingira ico kiza kuko kibonekeza muri iyo ntara mu ntara ya Ngozi naho mustanteri w'iyo commune aragabisha abantu bose bafise bibanza birumbirwamo amatafari ko bazofatirwa ibihano mu gihe bazofatwa bariko barakoresha abanyeshure murabimenyereye buri munsi w'Imana ni bucana yandi ingaburo uno munsi tukaza kubasubiriramo bucana yandi ituyagira ku kamaro k'icyatsi cy'umucayi cayi sayo gusa turafitiye n'ayandi Mm, ano nkaba ngiye kuyabashikiriza afatikanije na Alphonse kubwimana ayagarikiye mu buhinga bw'ivyuma twese yamwe tuti ni musangwe kaze Isanganiro Isanganiro Iradi yidu Ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze do ryano makuru tuyahera mu gisata ca politike abagize umugambwe w'abadasigana iprona uvuga ko utavuga umwe na leta nibemerewe kwitabira amanama n'amakoraniro y'umugambwe ku nzego zawo zose kiretse bahawe ubutumire umushinga amateka Abel Gashatsi awuramuswa abishikirije yisunze ingingo ya 22 y'amategeko agenga umugambwe iprona yerekana ko abitabira mwe n'abo manama baba bafise ivyo bishimi ivyo bashinzwe mu mugambwe tumukurikire yaganiriye na Omer Ndwayo ikintu cya mbere nagira amenyeshe ni uko mu burundi hari umugambwe umwe witwa ipona nta ipona de l'opposition hari ko hoba hariho abadasigana kumbure ku byagiye biba umugambwe baba bajwe ikina kiriya bagaheza bakava mu mugambwe bakajya mu bindi canke bakaja hamwe ntibica bisigura ko bafise ipona mugabo abantu rero ntitwavuga ko tutabazi kuko mu minsi iheze nk'uko babyandika twaravuganye ndetse nk'uko babivuze haraba n'amakongre ayo makongre turayatunganya muri izo ntara cumi na zine nk'uko babivuze maze baca baja kwitwara mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu habaye ibiganiro mu nzego zirongo umugambwe mu ntara harabaye ibiganiro mu mugambwe muri conseil supérieur d'orientation muri bureau executif ndetse harafashwe n'ingingo ku badasigana bamwe bamwe bitwarira nabi abo bantu rero nabo tutari dusanzwe tukiri kumwe imyaka irenga cumi uno munsi bifuza kuza mu mugambwe wababujije kuza mu mugambwe ivyo twarabibemereye mugabo uje mu mugambwe ntuco shika uja muri konke ntuco shika uja mu batunganya umugambwe utarusanzwe uherutsemo ikindi yadusaba ni ugusubira gutunganya amakoraniro kaminuza twisunze amate mategeko rero ikoraniro tugiye gutunganya izo bavuga ko bakumiriwemo ntibarimwo kuko ingingo ya mirongo ibiri na kabiri ivuga neza ko ikoraniro ry'umugambwe muri komine rizamwo abagize komite y'umugambwe muri komine abo bantu ntibarimwo abaserukira amakomite y'umugambwe ku mitumba canke mu makarti ntibarimwo abaserukira imihari n'amashirahamwe bicuditse n'umugambwe muri iyo komine naho nyene ntibarimwo abadasigana batowe mu bajenama bo ku mitumba no mu makartie no mu ikomine abo bantu mu matora yagiye abari mu n'ibihumbi na mirongo ibiri bitoje ahandi abatumire ba komite y'umugambwe muri komite iyi statu y'umugambwe niyo twisunga mu gutunganya aya makoraniro none jewe ndengane amategeko y'umugambwe ntumire abadahamagawe ejo baca basubira kwitwara bati nawe naho izo kongere ziteguwe ziriko zitegurwa tutisunga amategeko kandi amategeko tuyafise imbere yacu muri runo rwandiko bakwagiriza yuko utari kurakurikiza urutonde rw'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati rugusaba yuko wegeranya abadasigana bose bakaba ku murongo jewe ndiko ndabikurikiza kuko nk'indongozi ivyo ibyo umushikiranganji kumbura yadusabye twarabishyize mu ngiro mugabo kandi ibyo dukora byose twisunga amategeko kuko n'umushikiranganji yadusabye ko twisunga amategeko atugenga warongoye umugambwe iprona abishikirije nyuma y'urwandiko yarungikiwe n'abari mu mugambwe iprona bavuga ko batavuga rumwe na leta bamusaba kuzo kwitabira amanama y'uwo mugambwe Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya mwaro aho igitigiri chutuzu twasugumwe tudakwiye kiravugwa kilavugwa kuhishure shingiro rya Rutyazo muri Kayoko y'intara ya mwaro umuyobozi w'iryo shure avuga ko n'amabati ku masomero amwe ashaje kuri wa gatandatu iryo shure riri kumwe n'ishyirahamwe Rotary Club byaratanguje ibikorwa byo gushiraho amatara akoreshwa imishwara y'izuba hamwe no gushikana amazi ahari ubwiherero bw'abanyeshure hariya mu ntara ya Mwaro ni inkuru twarungikiwe na Laurent Ndikuriyo Ishure nshingiro rya Rutyazo riri muri komine Kayoko y'intara ya Mwaro rifise utuzu twa sugumwe tune ku banyeshuri bahiga amajana ane na mirongo ibiri na bane. Jean Bosco Gahunga rirongoye avuga ko ubwo bukene bw'utuzu twa sugumwe butuma abanyeshuri b'abahungu n'abigeme bategezwa kusangira. Uyu rirongoye avuga ko iryo shure rimaze imyaka irenga mirongo irindwi. Ivyo bituma amabati yo ku masomero amwamwe biboneka ko ashaje ku buryo amasomero atatu ngo ava iyo imvura iguye. Jean Bosco Gahunga arongoye ecole fondamentale rucyazo avuga ko ababyeyi batanze intererano haheze imyaka ine yo kugura imisumari na masitike kugira babe barapfufahaza ngo kuko amabati azimvye muramatari w'intara ya Mwaro Colonel Gaspar Gasanzwe arashima icyo gikorwa agasaba ariko iryo shyirahamwe ko ryoraba ko ryofasha no mu guhindura ibisakazo by'ayo mashuri biboneka ko ubu bishaje imwaro Laurent Kuriyo Radio Isanganiro Laurent Kuriyo tugukengurukire inyuma y'akaruhuko gato duca tuvanga mu ntara ya Mwaro dukubitire hariya mu buraruko turaza guhera mu ntara ngozi eka mbere dushike mu ntara ya Muyinga. Isangani inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'itatu ngaha muri studio za radio isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya mu rurimi rw'ikirundi musitanteri wa komine ngozi aragabisha abantu bose bafise ibibanza babumbiramo amatafari ko uzofatwa ariko karakoresha umunyeshuri icyo kibanza kizoca cyugarwa mu itangazo aherutse gusohora joseph marite bucumi arongoye iyo komine avuga ko bafise inkuru ko muri bene ibyo bibanza byinshi bikorerwamo abanyeshuri mashure ibituma bata amashure ari benshi muri kino gihe ingozi polinari muzagara muri iryo tangazo umusaneri wa komine Ngozi yasohoye ku igenekezo rya gatatu ruheshi uyu mwaka Joseph Marate Bucumi avuga ko muri iyi minsi abana bariko baheba ishure ku bwinshi imvo nk'uko biri muri iryo tangazo bona bariko bababukoresha mu bibanza babumbiramwo amatafari mu myonga ngo kubera bakure amafaranga atari make benshi ngo ntibahengeshanya guheba kandi umwaka w'ishure usa n'uwagire urangi kubera ivyo Joseph Marate Bucumi aragabisha abahawe impusha zo kubumba amatafari abari mu bibanza byose by'iyo komine ko uzofatwa akoresha umunyeshure umwaka w'ishuri utararangira ico kibanza kizoca cugarwa burundu naho yoba ari umunyeshuri umwe akora aho hantu warongoye komine ngozi agasaba abavyeyi gukurikiranira hafi indero y'abana babo muri iki gihe cici aho ibibanza vyose ubu biri mu bikorwa vyo kubumba amatafari n'amatiguru ingozi ponari muzagara radio isanganiro polinari muzagara ingozi tugukengurukire tuve nga mu ntara ya ngozi tugume ngaha mu buraruko aho duca tubandaniriza mu ntara ya muyinga mu gisata c'amagara y'abantu kwikingira umugera wa covid 19 byaragabanutse cyane mu ntara ya Muyinga kuko abahantu heshi ntibagikaraba n'amazi hamwe n'isabuni mu ntwaro bamenyesha ko ico kiza kiriho kandi n'abanyamuyinga bamaze gufatwa atari nk'ubwa mbere aho abasanganwa iyo ngwara baba arabavuye hanze y'igihugu buramatari w'iyo ntara asaba nyabuna abanyamuyinga kwikingira kurusha muri rusangi abantu amajana 4 na 200 bo mu ntara ya Muyinga ni bamaze gutogwa ko umugera wa covid 19 kandi abandi amajana ngo barakize hariya mu ntara ya muyinga twakura Pierre Clavel Barundi kwirindikiza korona virusi bitera bigabanuka mu ntara ya muyinga bibonekera ahakoranira abantu benshi nko mu masoko mu buriro cyangwa ubunywero aho usanga henshi atamazi yo gukaraba bategekanya abinanase nabo bagashyiraho amazi gusa atagasabuni aha ntituvuze abaramukanya bakorana ko ataco binona ivyo na buramatari Jean Claude nayo arongoye intara ya Muyinga ngo arabibona ari naho ategeka abanyagihugu kwikingira rwose ico kiza kubwo mutegetsi bibitigiri ivy'abasanganwa iyo ndwara ntivyongerekanye igishasha ariko ngo uko hari abanyamuyinga inkunga bamaze kugisanganwa mu gihe ubwa mbere bayibona ku bantu baje bava hanze y'igihugu gusa uwufashwe n'iyo ndwara ngo yo kwihutira kuja kwa muganga no kutanduza abandi nayo uwo utarashyikirwa akazitira ngo ntiyandure baramatari barutwa nayo amenyesha ko kuva icyo kiza cibonekeje mu Burundi abamaze kugisanganwa muyinga bose hamwe ari amajana ane na mirongo ibiri kandi ko muri abo amajana ane bamaze gukira Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro buraca mugacana ayandi mungaburo umucayicayi ni chaasi gifasha mu gukinga no kuvura indwara nka malariya gifise indemamubiri zikomeye nk'iyitwa sitarare ifasha mu kurwanya imibu Gilbert nankwa hafi umuhinga mu bijyanye n'ingaburo amyesha ko umucayicayi unyobwa nk'icyayi ubanje gutekwa amababi bucana n'andi y'ingaburo na omeri nduwayo Icyatsi bita umucyayicayi ni igiterwa kidasanzwe mu gukingira no kuvura indwara zitandukanye kigizwe n'insanganyangaburo zidasanzwe nk'izitwa citral Gilbert Nankwahafi akavuga ahanini indwara ya malariya hamwe n'inkorora iki cyatsi cyangwa se iki giterwa citronelle kandi aricyo cayi cayi ni gisanzwe mu bijyanye kandi no mu kurinda yuko umuntu yuzura inda ngo ahagirane cya kibazo cyo kututumba mu nda kugira ivyuka mu nda ndetse no kubabara mu ngingo iki giterwa cayi cayi kirabikura mu buryo budasanzwe icyo catsi ngo gishobora gutekwa amababi mabisi canke ifu iyo habonetse amababi yumye maze kikanyobwa nk'icayi ni byiza ko nk'iyo wakironse kigifise amababi mabisi gufata nk'igipfunsi c'amababi ukagiteka mu nusu y'ilitiro y'amazi ugaca ugerageza kucanira nyuma y'iminota itanu ugaca umimina kwinywera kujya ku icayi urashobora kandi kuba ufise amababi yumye hanyuma ukayagira agafu ukaza urateka ikiyiko kimwe nusu y'ilitiro y'amazi bikabira iminota itanu naho nyene ukamimina aho hose urashobora gushyiramo ubuki mu kunywa mu gihe atandwara y'igisukari ugendana igiterwa c'umucayicayi ngo kiranahingurwamwo amavuta akoreshwa mu gukinga indwara zo ku rukoba ayo mavuta ngo umurwayi ayisiga inshuro zibiri cyangwa zitatu ku munsi Wamendo wayo tugukengurukire imbere yuko turangiza no makuru tubamenyeshe ino nkuru ivunaguye ivugwa makungu abantu 11 bapfuye kuri uno w'Imana mu burengero bw'igihugu ca Afghanistan aho baguye mu gitero catewe ku ibisi bari barimo amakuru atangwa ni nitorokanizo ry'amakuru AFP amenyesha ko ivyo bitigiri bishobora kongerekana ngo guko hari abandi bashobora kuyongera bivanye nuko abeshi batwawe mu bitaro bakomeretse cyane akaba ari no ngaha ku cy'isaha indwi zibura iminota mirongo ibiri duciye turangiriza ano makuru twari turabashikiriza kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwarimu yateza abiri ndamushimire na rufose ku bw'imana yari karatuma amajwi abashikiranga iwanyu iwanyu atatunenge ndanabashimire bagenzanje bo mu ruganda gwa radiyo isanganiro bafashije kuyegeranya ndabasezere ndabipfuriza kugira umunsi w'imana mwiza ariko nkayibutsa ko mu kanya bagenzanje Francine ndiyo kubgayo na Mire Kanyange bamaze gushika muri studio bacha babandanya bashikiriza amakuru yandiswe n'ibinyamakuru mukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru amavuta y'amamesa yabaye nk'umuzi w'ibuye mu masoko atandukanye gisagara cya bujumbura byandikwa n'ikinyamakuru buhundiye ko aho cerekana ko igiciro cy'ayo mavuta cyaduze birenze ibice birenga mirongo itandatu ku ijana munsi y'ukwezi kumwe nk'uko uwuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ryishinze guteza imbere guhingura amavuta y'amamesa bivuga amahegitari hafi cumi n'atatu y'ibigazi yaratewe n'amazi kuri dama biturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze Festus Ciza asigurira bagenzi bacu bo muri Burundi eko ko imizi y'ibigazi itarinda amazi cyane arico gituma atakinini bokwitega gukuramwo nayo Augustin Kabaragasa umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'amamesa OHP avuga ko imvo nyamukuru zituma haba ubwo bukene bw'amavuta y'amamesa ari uko atari gihe ciza cayo co kuboneka Ikindi kabaragasa avuga nuko ubu ikigazi gisigaye kivamwe ibintu byinshi atanga karorero k'ingene ku matona ane y'ibyahinguwe mu gice cya gatatu gatatu cy'umwaka ibice mirongo itatu n'umunani birenga ku ijana byagurishijwe ku mahinguriro makuru makuru nka savono bagura ku giciro cyiza na cyane cyane ku bafise umwimbo mwinshi uwo mutegetsi abandanya avuga ko ayo mavuta agurishwa acajyanwa guhingurwamo ibindi bintu ugasanga yashika ku masoko aba make kandi adashobora gukwira abayakeneye ubuhinga bwa none bwo gutuma tumana gutumatumana kw'amakuru ntibufasha kumenya kwandika ururimi rw'igifaransa naho ngo bufasha mu byo gutumatumana ko cyangwa ubushakashatsi tubisoma mu kinyamakuru la voix de l'enseignant no gutegeka abanyeshuri gufata amanote biciye kuyabasomera ibyo bita dikite mu rurimi rw'igifaransa guhera mu mwaka w'indwi ivyo ngo vyofasha ko bashika muri kaminuza bashobora kwiyandikira bonye’ ivyigwa amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru uruzi rusizi ruriko rurasubira inyuma bitanga umwizero vyandikwa n'ikinyamakuru iwacu kivuga ko abantu bariko barasubira mu ngo zabo bagasubiramo amazu yari yabomowe n'amazi umwe mu bakozwe ko n'imyuzurira wo mu kinyinya ya mbere muri zone gatumba asaba ko uruzi rusizi rwociribwa inzira mu maguru masha n'ukubaka ingomero z'urwo ruzi uwo munyagihugu avuga ko mu gice cyatewe n'amazi isuka ririke amazi ngo yarononye utuzu twa sugumwe ibituma aho twahoze hanuka muri ibyo bibanza hibonekeza kandi sazi n'inyo agasaba ko hojyaho ibikorwa byo gupompa nk'uko bibandanya byandikwa na iwacu imirima y'imiceri n'ibiharage yaratwawe bamwe mu banyagihugu ngo bakaba batagiye kwemera kwicwa n'inzara nk'uko ibiharuro bibyerekana imiryango irenga ibihumbi bibiri yo mu gatumba niyo yakozwe ko n'amazi y'imyuzurira ibikorwa byo kubaka urubibe rwa mugina muri komine mabanda intara ya makamba biriko bigenda neza byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ABP amafaranga angana ni miliyoni 79 y'amarundi niyategekanije kugira haherahezwa ivyo bikorwa ABP yandika kandi ivuga ko ibikoresho byo kukaraba mu kwikingira ikiza cya covid 19 ku bantu binjira n'abasohoka mu Burundi byamaze gushigwaho mu gusozera iryo torokanizo ry'amakuru ryibutsa ko izo nyubakwa zizofasha kugira hugurugwe urubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania bwugawe mu ntango z'uno mwaka turimwo akaba ari no ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayacishikirijwe na Francine ndeho ku bwayo afadikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza ngahe wanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru